ولدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحلامي فصوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحلامي ولدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني وخطاك على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمستقيم ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Slava i zahvala pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova. Njega obožavamo i samo od njega pomoć tražimo. njemu se utječemo od zla naših duša i od naših loših dijela i postupaka, svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov posljedni poslanik. A zatim, draga moja braćo po dinu, I cijenjene sestre, dragi vjernici, meni je u istinu velika čast i zadovoljstvo govoriti večeras u ovoj Allahovoj kući, u ovom našem mesđidu, ovakvom auditoriju, pred ovim prepunim mesđidom, okrenut prema vama, gledajući ova svijetla vjernička lica, zaista je vjerničko srce ganuto do suza zbog ovakvog prizora. I dozvolite mi da vas u ime Allaha subhanahu wa ta'ala poselanim našim islamskim pozdravom i pozdravom stanovnika dženneta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ovaj mesčid, braćo i sestre, ni blizu, po svome sadržaju i po ambijentu, i ova džamija Jahja Pašina, ne liči Jahja Pašinoj džamiji iz 86. godine, kada sam ja u prolazu, pošto sam služio vojskonu partizansku, u Ohridu i Titovom Velesu, navratio da klanjam namaz, tada je ta džanija bila prazna. Bila je prazna. U njoj su podne namaz klanjali imam dvojica starih muslimana i nekoliko naših starih muslimanki. Međutim, alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala je htio da se situacija promijeni, da se muslimani Makedonije, muslimani Skoplja osvijeste i vrate svojoj vjeri, da se vrate izvoru svoga ponosa i svoga dostojanstva i sreće i prosperiteta na obodva svijeta. Ovo je, braćo i sestre, dokaz najjači i najbolji dokaz da je Islam neuništiva vjera. Da je Islam jedino priznata vjera kod Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Islam jedini pravi put. Jedini pravi put za kojim, za kojim čeznu ljudske duše. هو الذي أرسل رسوله بالهدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ On je onaj koji je poslao svoga poslanika sa jasnom uputom, sa jasnom uputom i istinom, da je uzdigne iznad svih drugih vjera. Iznad svih drugih vjera, makar to bilo krivo nevjernicima. makar to bilo krivo mnogobošćima. Dakle, ovo je dokaz da islamu dolaze i muslimanima, inša Allah, bolji dan. Da svijetla budućnost čeka naše mlade generacije, inša Allah. Generacije muslimana koje su pred nama i koje dolaze, dolaze uh, poslije, poslije ovih generacija. Ne samo to, a mi znamo šta su sve neprijatelji Islama radili i šta rade. Šta rade da utrnu Allahovo svjetlo. Šta rade da utrnu Allahovo svjetlo. Međutim, njihovi pokušaji su pokušaji ahmaka i ljudi bez pameti koji pokušavaju sa zemlje da utrnu svjetlo sunca. Svojim puhanjem u sunce. Svjetlu sunca ništa neće, neće nauditi nauditi ti, ti pokušaji onih koji pameti nemaju. I koji misle da mogu na taj način utrnuti Allahov svijet. I ne samo to, i ne samo to, nego sve te spletke se razbijaju njima o glavu. Allah hoće ne samo da se muslimani vrate islamu, jer su bili bacili za leđa izvor svoga ponosa, Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve nego da i ostali ljudi svih nacija i boja nađu smiraj svojoj duši u islamu. Mi smo sinoć u džematu Labunište imali predavanje isto ovako i druženje poslije toga sa onima koji su se netom vratili islamu, odnosno primili islam. Mladići koji su makedonci ili srbi ili hrvati ili englezi, <laughs> nije bitno ko su, nije bitno ko su, prihvataju islam, prihvataju vjeru po kojoj je Allah subhanahu wa ta'ala ljude stvorio. To je prirodna vjera koja odgovara svakom čovjeku. Svakom čovjeku. Kaže uzvišeni, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأكن وجهك للدين حنيفا فكرة الله التي فطر الناس عليها okreni svoje lice prirodnoj vjeri po kojoj je Allah Đelešanuhu stvorio ljude. Dakle, svaka duša nosi tu fitru, nosi taj pečak tevhida, nosi pečak tevhida i kad dođe dan da sazna nakon, nakon zabude, nakon lutanja u mraku, da ugleda svjetlo istine prepoznaje prepoznaje i ne može prepoznati tu istinu nigdje osim u islamu, jer istina je jedna. Istina, jedan je pravi put. Jedan je pravi put. Dakle, to je veličina islama. Pogledajte, mi se apsolutno ne poznajemo, nismo se nikada sreli ni vidjeli, ali se naše duše prepoznaju. Srodne su, bliske, kao da smo stalno zajedno. Kao da smo stalno zajedno. To je islam. To je islam. Vjera koja ne gleda ljude po njihovom izgledu, po boji kože, niti, niti, po bilo kakvom, niti po bilo kakvim drugim aršinima, osim po jednom aršinu. Ja, ejuhan nas, inna halaknakum min zakarin wa unta, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم inda Allah jeska. O ljudi, mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo. I na narode i plemena vas dijelimo. Zašto? Zašto? Je li zbog toga da bi se međusobno gožili, ubijali, svađali? Ne. Li se arasu da bi se međusobno upoznavali. Da bi se upoznavali kod Allaha su najbolji od vas oni koji ga se najviše boji. To je pravilo i to je princip Islama koji će ostati važeći do sudnjega dana. Do sudnjega dana, onaj ko je najbolji vjernik, ko se najviše pridržava Islama, ko najbolji, najpreciznije sjedi Kur'an i sunnet i dosljedno sprovodi principe vjere Islama u svome životu, on je kod Allaha najbolji. On je kod Allaha najpriznatiji, makar bio najsiromašniji. Makar bio u očima ljudi najneugledniji. Najneugledniji. Zbog tog principa, zbog veličine tog principa, koji odgovara ljudskim dušama, kako smo rekli, Islam primaju ljudi svih nacija i svih boja. Jusuf Islam, nekadašnji Kate Stevens, jel? je tražio istinu između ostalog, kao mnogi današnji mladići i djevojke, i mnogi muškarci i žene iz svih nacija traže istinu jer duša teži ka istini. Duša teži ka istini. Allah je takvom stvorio i nije zadovoljna dok ne nađe istinu. Pa tražio, čitao knjige, prebirao. Nema nigdje smiraja. Nema smiraja za dušu. Kada se susreo sa Kur'anom, otvorio je Kur'an i prvo što je pročitao bilo je Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha milostivog samilosnog. I šta je rekao? Evo adrese. Evo adrese gdje se trebam javiti. Jasna stvar ko dan. Moj život, moj život treba da i svako moje kretanje i mirovanje, moja dobra djela, moje dobročinstvo prema ljudima, ono što ja radim od dobra, treba da bude u ime Allaha. Ako nije u ime Allaha, onda nema srhe i nema smisla. Nema smisla i tu je duša naša smiraja. I ne samo njegov, nego mnogih, mnogih drugih. Dakle, to je, braćo i sestre, vrijednost Islama. I kad se ta duša smiri u Islamu, nema cijene. Nema cijene za koju bi je ostavila. Kažu, Islam se širio silom. Jel? Sabdom se širio za 500 godina koliko su osmanlije vladale na ovim prostorima, da se islam širio silom, ni jedan nemuslima ne bi ostao. Ni jedan nemuslima ne bi ostao na zemlji. Naprotiv, naprotiv, kako će se islam širiti silom, kad je pravilo u islamu, temeljno pravilo, za koje su znale sve halife, a da ne govorimo islamski učenjaci, i svaki musliman i muslimanka, la ikrahe fid din, kad se veje na rušdu minel gaj. Nema prisiljavanja u vjeru. Nema prisiljavanja u vjeru, kaže uzvišeni. Pravi put se jasno razlikuje od zabude. Pravi put se jasno razlikuje od zabude. Kažu islamski učenjaci, zašto? Kakva je pouka ovome? Kakav je komentar i tepsir ovoga ajeta? Nema prisiljavanja u vjeru. Zato što je istina kao takva, ona odgovara ljudskim dušama i kad je pročitaju, kad je vidje, samo oni koji su zaista sami sebi zulumčari, koji su nepravedni prema sebi, neće je prihvatiti. Iznesi je kako treba, pred bilo kojeg kršćanina, pred bilo kojeg židova, pred bilo kojeg bušnika, na najljepši mogući način, bez uvreda, bez vrijeđanja, bez omalovažavanja, prenesimo je kao čovjeku, kao insanu, koji ima vrijednost kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema sumnje da neće kazati to je istina. Prihvatio ne prihvatio. A to je istina koja odgovara njegovoj duši. Koja odgovara njegovoj duši. Kad će je on prihvatiti i hoće je prihvatiti, to je sad njegov problem. To je njegov problem. Dakle, ne Istina je jasna i kad je spoznaš, hoš je prihvatiti, nećeš sve do tebe. Ali nemaš dokaza protiv te istine. Da kaješ, pa nešto je drugo istina, nije to. I druga stvar, nema prisiljavanja u islamu zato što se, ako, ako si silom prihvatio islam, ne broji to kod Allaha Đelešanu. Neće biti kabul. Allah ne prima takvu vjeru. Jer čovjeka možeš natjerati da čini određenu stvar, ali ga ne možeš natjerati da te voli. Znači, njegovo srce nije u tvojoj ruci. Ti ne upravljaš njegovim srcem. Našim srcem upravlja gospodar svjetova. I on upućuje koga hoće. A u zavodu ostavlja koga hoće. Dakle, shodno s onim što Allah zna a s, svojim apsolutnim znanjem šta je u ljudskom srcu. Čemu teži ta duša? Dakle, to je veličina islama. I zbog toga, braćo i sestre, želim da spomenem, dakle, još nešto vezano za tu ivansku vezu. Za tu bratsku vezu kojom nas je vezao gospodar svjetova, pa se naše duše razumiju, pa ne moramo jedni drugima političiti, ne moramo jedni drugima podilaziti, ne moramo se posebno pripremati da priđemo jedan drugom, pa da koristimo nekakvu diplomaciju međusobno, jel? Nego prilaziš muslimanu, poselamiš se sa njim, odma ste bliski. Odma ste bliski i znate šta ćete pričati razgovarati. Nema filozofiranja. Nema filozofiranja. الله سبحانه وتعالى كاجي غوري شتو إيمان سكوي بزي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم الله سبحانه وتعالى يوديني وصرت سميه الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم Allah je ujedinio srca vjernika, srca muhađira i jensarija, da si ti Muhammede potrošio sve što je na dunjaluku. Ti nikad ne mogu ujediniti. Ne bi ih mogu v Allahu ujediniti. Može ljude ujediniti nekakav dunjaluški interes, biznis, e, borba za vlast, ovo ili ono, borba za ugled. Kad nestane tog dunjalučkog interesa, nestaje naših veza, nestaje našeg prijateljstva ovdje je samo istinsko bratstvo i istinsko prijateljstvo kod onih koji sjede Kur'an i Sunnet. Zbog toga, zbog toga, Islam je iznad svih drugih vjera koje su ljudi izmislili. I zbog toga se muslimani vole u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. I pomažu se u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Osjećaju i se osjećaju jedni, jedni, jedni s drugima. Jedni s drugima. Jer je, kaže uzvišeni, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ Vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. Zašto? Ja'muruna bil ma'rufi wa yanhauna lil munkar. Naređuju dobro, a zabranjuju zlo to su istinski prijatelji. To su istinska braća i sestre. I to je ono što ih veže. Nema drugih interesa ni drugih veza. Nema drugih interesa drugih veza. Kada se dvojica shaba srela i poselamili, rukovali, kaže jedan drugom, Znači da je rekao Resul sallallahu aleyhi wa sallam kada se muslimani, kada se dvojica muslimana ili vjernici e, ili dvije vjernice sretnu pa se poselame pa se poselame i rukuju sa njih spadaju grijesi kao što suho lište spada sa grana pod jakim vjetrom. Kaže kako je to lahko ovaj drugi, kako je to jednostavno A ovaj mu odgovara, ne reci da je jednostavno, ne reci da je lahko, zar ne znaš da Allah Đelešanuhu kaže da si ti potrošio sve što je na dunjaluku, ne bi ih ujedinio. Wallahi nije lahko. Nije lahko da nema te vjere, da nema imana, ne bi mogo niko ujediniti ta srca. Ali Allah hoće da budu jedinstvena. Muhammedun Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد je Allahu poslanik a njegovi sredbenici su žestoki prema nevjernicima, a samilosni među sobom. A samilosni među sobom. Dakle, to je odnika istinskih vjernika i vjernica. Samilost među muslimanima. Vole se ima Allaha Đelešanu. Pomažu se ima Allaha Đelešanu. Nema nikakvih drugih interesa. Nemaju nikakvi i osjećaju potrebu da se pomažu i da se vole. Kaže Abdullah ibn Omer, radijallahu ta'ala anuhuma, Allaha, kada bi, kada bi stalno postio na filu i nikada ne bih mrsio, nikada ne bih jeo. I kada bi stalno klanjao na filu namaz, nikada ne bih spavao. I kada bi sav svoj netak podijelio na Allahovom putu. Ali pored svega toga, ako ne bi imao ljubavi prema muslimanima, ništa mi ne bi koristilo ovo, ovaj moj valj. Ništa mi ne bi imao. Dakle, to je ta istinska veza koja treba da krasi pravi vjernike prave muslimane i muslimanke koji se istinski Allaha boje i koji se nadaju zbog toga njegovoj, njegovoj nagradi. Zatim, braći i sestre, upravo zbog toga, zbog snage i važnosti tevhida, važnosti tevhida, te riječi zbog koje je Allah stvorio nebesa i zemlju, riječi zbog koje je Allah stvorio nebesa i zemlju, govorit ćemo o našem povratku islamu, odnosno o jednoj osobini koja nedostaje danas kod muslimana. Musa alaihi sallam je tražio od Allaha Đelešanuhu da ga poduči, da ga poduči dori, kojom će ga posebno moliti u posebnim trenucima. Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da izgovara la ilaha illa Allah. Musa alaihi sallam kaže, ja rab, ja rab, svi muslimani izgovaraju la ilaha illa Allah. Ima nešto posebno ima neka posebna dova. A Allah subhanahu wa ta'ala mu objavljuje i kaže, o Musa, kako mi moje uzvišenosti i veličine, kada biste sedam nebesa i sedam zemalja stavilo na jedan ta svage, a na drugi ta svage, la ilaha illa Allah, šta bi prevagnilo? Prevagnilo bi la ilaha illa Allah. Prevagnilo bi la ilaha illa Allah. Kuće ti bolja dova. Zar ima nešto vrijednije? Zar ima nešto vrijednije od toga? I to je ono s čim se trebaju muslimani i muslimanke ponositi. Ponositi nema većeg ponosa od toga. I niti ima veće istine od te. Zato ćemo, braći i sestre, spomenuti stvari koje su vezane za ubijeđenost i sigurnost i pouzdanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno temeljne istine vjere, u temeljne istine vjere i konačno u pobjedu istine bez obzira što nam se čini i što će nam se činiti ili što bi nam se činilo da se islam i muslimani nalaze u krizi. Da su islam i muslimani poniženi. Da je islam u teškoj situaciji teško i teškom halu. Ova je osobina uzrok mnogih naših posrtanja, mnogih naših poniženja. Zašto? Zato što mnogi muslimani još uvijek ne znaju, ne poznaju dovoljno svoju vjeru. Ne poznaju i ne razumiju principe, principe islama. Danas je kod mnogih muslimana i to je hak, to je istina, to je istina. Pouzdanje i oslonac na Allaha, zadnja stvar. Zadnja stvar. Ako mi ide dobro trgovina, ako mi ide dobro posao, sve mi je potaman, šučira Allahu na kraju. Pa na kraju, ako ka, neću zaboraviti ni Allaha, želežem. Do, međutim, ako ne ide kako treba, onda se neće nisjetiti na Allaha Đelešanu. A ako ide kako treba, nije na odmet da na kraju kažem i alhamdulillah. Alhamdulillah, dobro je. Dobro je. Međutim, treba da bude obrnuto pouzdanje i sigurnost u Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovu pomoć Mo, i osnovac na gospodara svjetova mora biti i na početku i u toku djela i poslije i poslije samog djela kaže uzvišeni قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير o ti koji svu vlast imaš. Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš od koga hoćeš. Ti uzvišuješ koga hoćeš i ponizuješ, ponizuješ koga hoćeš. U tvojoj ruci je, u tvojoj ruci je svako dobro. Dakle, vjernik i vjernica moraju znati da im se ništa dobro ne može desiti ako Allah Đelešanuhu to neće. Da im niko štetu ne može nanijeti kada bi se svi svjetovi iskupili da im štetu nanesu ako to Allah subhanahu wa ta'ala neće. Dakle, ne može ti niko koristiti ako gospodar svjetova neće se to desi. Ko je uvjeren u Allaha subhanahu wa ta'ala, on je sigurno spašen. Ko od njega traži, sigurno će mu dati. Sigurno će mu dati prije kasnije. Ko se na Allaha oslanja, on mu je dosta. A to ubjeđenje, to ubjeđenje, dakle, je produkt iskrenog i istinskog, istinskog vjerovanja. Uvjerenje, odnosno vjera, braće i sestre, ne smije biti profesija. Ne može musliman i muslimanka biti muslimani od 7 do 4. I onda gotovo. Poslije toga nemaš ništa s vjerom. Vjera, islam, mora biti organski povezana s našim životima. Organski, svaki naš dah, svaki naš pokret, svaki naš pokret mora odisati islamom, mora odisati, odisati vjerom. Vjera treba, dakle, mor, i mora biti naša svakodnevnica, jer ona je naš život. Ona je, u stvari, istinski, istinski život. Govoreći, dakle, od osnovu na Allaha subhanahu wa ta'ala, o bogobojaznosti, o istinskoj bogobojaznosti, spomenut ćemo neke primjere neke primjere šta znači istinska bogobojaznost i oslonac na gospodara svjetova u najtežim trenucima. Jer ne zaboravite, mi ne znamo svi u nas snagu iskušenja, jel tako? Da li to bilo siromaštvo, da li bila bolest, da li bila smrt najbliži, ili neka ili poniženja, ili protjerivanja, ili muhađedluk, ili ovo ili ono, čovjek nekad, čovjeka neka toliko iskušenja pribiju u šošak da misli da nema izlaza. Nema izlaza. Međutim, ako se istinski Allaha boji, mi smo to osjetili sigurno kroz naše živote. Kad ti bude najteže, vrata se otvoraju. Allah daje, Allah daje izlaz. Allah daje izlaz iz najtežih situacija. Pogledajte što znači telepu na Allaha kod Nuha, na primjer Nuha a.s. Nuh a.s. je pozivao svoj narod 500, 950 godina. 950 godina. I jako malo ljudi se odazvalo u Allahu u vjeru. I Allah mu naređuje da gradi ladu. Jer više neće niko prihvatiti islam od njegovog naroda. Biće kažnjen. Kad je počeo da gradi lađu, sa ono malo vjernika što ga je prihvatilo, kad su nevjernici nalazili pored njega, nijeli su se i smijavali. I govorili su šta? Jesmo vam rekli da on sa njim nešto nije u redu. Gradi lađu, nigdje vode, nigdje mora. Nije to stvar u redu. Ta stvar nije u redu. A Nuh a.s. odgovara, ako se vi izigravate i smijavate sa, nam, sa nama danas, sutra ćemo se mi s vama ismijavati i vidjet ćete koga će snaši bolna kazna. Potpuno ubjeđen, bez obzira na spletke, na ismijavanje, na izrugivanje, na izrugivanje, vjernik zna da će Allahova pomoć i pobjeda sigurno doći. Zatim, Ibrahim a.s. kada je bio bačen u vatru iz katapulta, jel? kao mladić. Nalozili su nevjernici lomašu i bacili ga u vatru. Dolazi mu melek Džibril i kaže, o Ibrahime, treba ti pomoć? Kaže Ibrahim a.s. u takvoj teškoj situaciji, zamislimo sebe u takvom iskušenju. O Džibrile, ako je od tebe ne treba, ako je od Allaha onda treba. Ako je od tebe ne treba. Ako te Allah poslao, da pomogneš onda treba onda treba morate ubijeđenosti i čvrstinje i jekina u Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer vjernik, što je bolj, što je veći vjernik, iskušenja su veća. Ali je zato i njegov vjekin i njegov ubjeđenje veće. I sigurno da će Allah dati izlaz i da će dati, dati pobjedu istinskim vjernicima. Musa a.s. bježi od faraona. Bježi od faraona, poveo svoj narod. Oni su povjerali u njega, kao poslanika. Da nisu ne bi sa njim krenuli. Kad su došli do mora, čuli su, čuli su grmljavinu milionske vojske za njima, faraonove. Kad su se okrenuli i vidjeli toliku vojsku, šta su rekli? Malodušnost je uhvatila. Nema more. Pred nama milion vojnika za nama, koji su želi krvi, želi da nas poubijaju. Rekli su, inna le mudre kun, gotovi su. Pobiće nas, nema od nas ništa kaže Musa alaihi salam u takvoj, takvoj situaciji, kada, su faraonov, kada je faraon njegova vojska tik, tik za njima, za njimim prijekama, kella, kella, inne me je rabbi se jehdin, ne ne, nije tako kako vi govorite, nije tako kako vi kažete, zaista je moj gospodar sa mnom i on će me uputiti za nas ono i za nas najbolji. On će dati izlaz, To more koje vidite, za koje smatrate, ako bi krenuli preko njega, da ćete se utopiti, da nema, nema izlaza. Biće za vas izlaz. Allah će, subhanahu wa ta'ala, dati 12 staza kroz koje ćete proći. A onda će faraon krenuti za vama, pa će se utopiti u tim valovima, u tom moru, za koje je smatrao da je on njegov bol. Upravo će ga ti valovi poklopiti i doživjet će, doživjet će poniženje. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u pećini, u pećini na putu hijre sa svojim vjernim drugom Ebu Bekrom. Sa svojim vjernim drugom Ebu Bekrom. Šta se dešava? Dolazi potjera za njima. Ebu Bekr plaće zbog poslanika sallallahu sallam i kaže, ja Rasulallah, samo ako obore pogled, ako obore pogled i pogledaju u pećinu, vidjet će nas. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam se nasmiješio i kaže, Ebu Bekre, Šta misliš o dvojici s kojima je Allah treći? Inna Allahe na'ana. Allah je sa nama. Ne mogu nas vidjeti kad ne znam koliko gledali u pećinu. Ne mogu nam našteti. Ne mogu nam nikakvo zlo nanijeti. Dakle, i Allah daje svoju pomoć i svoju podršku. Hađer. Hađer, alaih, salam. Žena Ibrahima, alaih salama. Koju je njen muž i Allahov poslanik Ibrahim, alaih salam ostavio u pustinji, vallahi, braće i sestre, ovo nije ders samo za sestre muslimanke da isu, izvuku iz toga pouku. Prije toga je ders nama muštarcima. Primjer tevekula i istinske bogobojaznosti. U pustinji ostavlja tek rođeno djete i svoju ženu. Nema nikakvih nastambi, nema ljudi, nema stanovništva, nikakve civilizacije. Sami i okreće se i odlazi kad je Hađer vidjela šta je uradio Ibrahim a.s. samo ga je upitala o Ibrahime Allah nareke Hada je li ti ovo Allah naredio je li ti Allah naredio da nas ostaviš ovdje bez nigdje ičega bez hrane, bez pića bez vode Ibrahim a.s. je rekao jeste Allah mi naredio šta kaže ova ubijeđena mu'minka idan la yudalja'na onda nas sigurno neće izdati. Neće nas izdati Allah. Bez obzira što nema ništa, ni vode, ni hrane, ni ljudi od koji će tražiti pomoć, na koga će se oslonuti, ima gospodar svjetova. Ima gospodar svjetova. U jednoj predaji stoji da je došao Žibril Melek i pita je ko te je ženo ostavio ovdje. Ona kaže ostavio je Ibrahim. Čini rekla Ibrahim jer njega znaju stanovnici nebesa i zemlje. Jer je Allah poslanik. E, a kome te ostavio? Ostavio je gospodaru svjetova, Allahu subhanahu ta'ala. E onda se ne boji. Ne boji se sigurno. Uspjećeš, uspjećeš. I Allah Đelešanu je dao izlaz. Dao izlaz. Musa ova majka. Musa ova majka koja je tek rodila Musa alaih salama. Ha? Zamislite, zamislite taj prizor majke koja je devet mjeseci čekala svoje čedo devet mjeseci čekala djete, rodilo se djete, muško, sin, lijepo, zdravo. I onda ga majka prvi ga put zadoji i onda ga mora baciti rijeku. Mora ga baciti u vodu. Je to neizvjesnost ili nije? Je to iskušenje ili nije? Mi to ne možemo ni zamisliti. I Allah nas neće ni staviti na takvo iskušenje. Jer ga ne bi mogli podnijeti. Ne bi ga mogli podnijeti. Gospodar svjetova kaže, njeno bi srce puklo da je Allah nije učvrstio. Da je Allah nije učvrstio. I zaista bi srce svake majke puklo zbog toga. Ako nije napunjeno imanom. Ako se istinski na Allaha subhanahu wa ta'ala ne oslanja. Dakle, to su primjeri istinske, istinske bogobojaznosti, istinskog osnovka na Allaha subhanahu wa ta'ala. Čak, jedan od uzroka na fakije, braćo i sestre, jedan od ključeva na fakije je i tevekul odnosno takva bogobojaznost. Kaže uzvišeni, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Ko se bude Allaha bojao, Allah će mu dati izlaz i obskrbit će ga, da će mu na faku odakle se ne nada. I sanski učenjaci kažu da nema slađe na fake od one kad čovjek dobije na faku odakle se ne nada. Radiš u firmi, svaki mjesec dobijaš 200 eura, 200 eura, 200 eura. Dođe neki samo mjesec pred kraj godine, kaže direktor, ovaj mjesec 250 eura. Dotvoriš kovjercu, 250 eura. Kažeš, čekaj, današnja je plata 200 eura. Ne, ne, to je sad, ima neki višak se pojavio, dijelimo radnicima po 250 eura. Šta ti je dražo, 200 eura ili 50 eura višak koji si dobio, a nisi im se nadao. Traženi 50 eura, nisi očekivo, ovo redovno dobijaš ta nafaka koja dolazi da se ne nada je draža i slađa od one koja redovno, koju redovno, redovno imaš. Ko se istinski Allaha boji, slučaj poznatog pobožnjaka Ibn Ukajla. Ibn Ukajl je bio čovjek koji je bio jako pobožan. Krenuo je na hađ, poslao je na hađ sa, i nekak svoj prodao da bi obavio hađ. I kada je krenuo, put je bio težak, nestalo mu je hrane, nestalo mu je vode, a nije htio da prosi da traži od ljudi. Hoće se posvetiti samo i badetu. Kad je došao kod Čabi, klanjao dva rekata, ugledao je kesu. Kesa svezana, jer je posljednim lančićem. Kaže, sanallah, šta je ovo? Otvorio je, gdje je kesa puna bisera. Puna bisera. Čiji su biseri, šta će se dovolilo? Veliko bogatstvo. Nedugo zatim čuje glas jednog starog muslimana sjede brade, ke o ljudi, je li neko našao pjesu takvu i takvu? Ako je bude našao, ako mi je vrati, daću mu 500 dirhema. I on dolazi kod tog čovjeka i kaže mu, ja sam našao pjesu, ali mi opiši. To pa te kesa je takva, koliko u ima bisira, ima toliko i toliko. I jel zavezana neće vijeska je takvim i takvim lančom, odnosno koncem. Evo kaj, to je tvoje. On mu daje 500 dirhema, kaj neću. Neću, vallaha. Kako nećeš, to je tvoje zaslužio si to, ovo je mnogo veće bogatstvo od toga, ovo vrijedi stotine hiljada zlatnika, a kamol 500 dirhema. Kaže, zar me ne bi bilo stid i sram da pred Allahovom kućom, da pred Bejtullahom, tražim nek od nekog drugog osim od Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovaj čovjek kad je to vidio, onda je uputio dovu Allahu za ovog čovjeka. Završio je hađ, završio je hađ, on je krenuo s lađom, krenuo je na laži svojoj kući. Međutim, zaduvao je jak vjetar. La, lađa. Lađa je bila potopljena. Svi su pomrli osim njega. I lađa se zaustala na, jednoj, na obali. Ugledao je selo i džamiju u tom selu. Ja idem s ratu. Da se malo odmorim, da abdestim, da klanjam. Da klanjam, bilo je akšansko vrijeme. Ušao je u džamiju, mrezin je pručio Ezan. I onda se okrenuo po, prema ljudima i ugledao, ugledao je njega, nepoznat čovjek, aj ti nam budi imam. Kako ja, imat ću svog dana, nema imama, kaj ti, kaj ti budi imam. On je klanjao i pošto je jako lijepo učio Kur'an, kažu oni njemu nakon toga, Boga mi ti nama ostaješ ovdje zahođe. Ljudi, ja sam miskin čovjek, ja nemam nigdje ništa, moram se vratiti svojoj kući, nemojte, od čega ću živjeti, mi ćemo tebi davati, ali će se ostati ovdje kod nas ima. I tako je bio. Nakon nekoliko dana dolaze, dolaze E, glavešnje sela, dolaze predstavnici sela i kažu mu Znaš šta je Fendija, ti mašala lijepo učiš, učiš nam djecu, podučavaš na Kur'anu, sve na to posljedno ali nisi oženjen, moramo te oženiti. Ne možeš tako neoženjen biti imam. Da upotpuniš, dakle, sve te, sve te šartove. E, ljudi, ne bojte, ja sam siroma, nemam kuće, koja će se djevojka za mene udati? Ne brini ti, ako ti hoćeš, mi ćemo tebe inšala oženiti. Ima od našeg starog imama koji je umro, čerka. Ti si njega zamijenio, ima njegova čerka, pa ćemo te odvesti ako ti se svidi i ako se ti njoj svidiš onda uzmite se u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Otišli su, kad je on ugledao djevojku koja se pripremila za taj susret, ona je gledala, a on je samo gledao u onaj lančić na njenom, na njenom vratu. Pa mu kaže, ljudi, šta je s tobom ova? Njoj oči ispod došle gledaju i čute da ti samo gledaš u lančiću, ne gledaš u njuna. Kaj ljudi, za ovaj lančić, ovaj meni lančić poznat. Poznat mi je ovaj lančić. Ka, kako ti je poznat? Ka ja sam bio na hađu i našao sam kesu bisera sa ovim istim lančićem koji, koja je bila zavezana s ovim lančićem. Ka jesu ti taj čovjek koji je to našao? Ka jesam. Ka je tako nam Allaha taj naš imao nam je pričao o tebi. Pričao o tebi stalno jednoga dana posle namaza je uputio dovo, a mi smo vi govorili amin i rekao je, ja rab između ostalog, ja rab u svojoj dovi, podari mojoj čerki muža sličnom onom mladišu koji je našao, koji je našao moju tešu bisjeru. Allah subhanahu wa ta'ala je dao da on dođe u to mjesto, da se zaposli kao imam i da oženi čerku bivšeg imama koja je bila jako bogata i riješio je, riješio je sve svoje, sve svoje probleme. Dakle, istinski tevekul i oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala je ključna fakije ili nalučke, a kamo li ahiretske sreće koja je najbitnija i najvažnija. Omer radi Allahu ta'ala an je jedan put naj, bio na putovanju i vidio jednog čobana čuva ovce i kaže mu mladiću daj nam prodaj jednu ovcu da je zakoljemo. Kaže, ne mogu ja prodat ovcu. Ne mogu ja to uraditi, jer nisu moje ovce, ja sam samo čoban, ja sam sluga. Nema veze kada su sluga, tvoj gospodar te ne vidi sada, ne vidi te tvoj gazda, zakolj ovcu i daćemo ti pare. A kaže o njemu, o čovječe, a gdje je Allah? Zar Allah ne vidi? Omer radijalatan obradovan ovim, zastao je i kaže, stvarno, gdje je Allah? Ne da se pita gdje Allah, da ne zna, zna on. Ne, okay, jeste, na Allaha treba misliti. Zadivljen bogobojaznošću ovog mladića, otišao je i tražio njegovog, njegovog gospodara ovog, odnosno gazdu, kako mi kažemo, jel? I kažemo, bil mi prodao, pita ga, bil mi prodao svoje stado? E, bi. Koliko? Toliko. A bil mi prodao čobana, koji je bio rob, dakle, nije bio slobodan, koji je bio rob, sluga. E, bi. Kad se on vratio sa stadom, Kažem, Omer, ja sam, to su moje ovce sada. Ja sam ih kupio, a kupio sam i sebe. Kupio sam i to se bore. U stvari, to nije borba protiv svide. Oni se sad, to je licemirje. To je licemirje. Oni koji kažu se bore protiv svide, oni su u stvari borci da se ona proširi. Da se proširi ta bolest. Jer ovo, je li ovaj govor neargumentiran? Je li neargumentiran? Wallahi nije. Kako, su, kako šire sidu? Otvorili su vrata nemorala, sva moguća vrata. I droge, i prostitucije, i alkohola. Čak reklamiraju sva ta zla. Reklamiraju najboljim generacijama, mladićima i djevojkama, u najboljoj dobi. U najboljoj životnoj dobi. Ali također u dobi kad, kad je strast iska najveća, otvorili su sva vrata nemorala dakle svojim sinovima i čarima. I kad obole, kad se zaraze, onda podučavaju ljude kako će se ponašati prema tim jednicima. Jer nemojte ih odbacivati, s njima se družite. Šta je fajda, kakva je fajda nama da se mi družimo s njima? Šta ćete njima pomoći? Oni su opet propali slučajeve, bolje li, od njih nema ništa. U najboljim godinama postali su, postali su ljudi za kojima se mora brinuti moraju se graditi socijalne institucije posebne, posebne bolnice za njih. Društvo se, umjesto da se oni tada brinu o društvu, to je smjena generacija, ali tako, mladost je kišma jednog naroda. Kad se čovjek odškoluje, kad završi školu, ili zanat, ili ili da se zaposli, od njega ovo društvo očekuje mnogo. Da zamijeni stare ove ljude, Međutim, međutim, umjesto toga, ovi stari ljudi, stare generacije se brinu ponovo tim mladima zbog njihovog nemorala, zbog lošeg života i tako dalje. Dakle, nema izlaza, nema izlaza mimo, mimo islama. Islam se odlikuje potpunom pravednošću, moralnošću, umjerenošću i, i realnošću. I to moramo, shvatiti, to moramo shvatiti. Zatim, sigurnost braćo i sestre u sebe i samopouzdanje u sebe. Šta to znači? To ne znači oholost da se muslima muslimanka ohole zato što musliman. Ne, musliman ne može biti ohol, istinski musliman, može biti ponosan, ali ne može biti ohol. Ne može biti ohol. Ponosan može biti sa svojom vjerom, makar sam živio u Skopju, makar sam živio u Parizu, makar sam živio u Sarajevu, neke sve ostalo kufr. Ako ti znaš da sediš Allahovu istinu, ti si ponosan s tim, ti visoka čela hodaš i pozivaš druge i tražiš metode kako ćeš, i, kako ćeš, im, kako ćeš ti ti imali i pozoveš u Allahovu istinu jer se duša ljudska ne može smiriti drugačije osim, osim sa istinom. Ja sam bio uz Ramazan u Švedskoj. U Švedskoj sam bio, od, odnosno po Evropi, obično mnoge džemate. Jedan šveđanin od 70 godina je prihvaćao islam u toku Ramazana. Od 70 godina. Veliki biznismen. Čovjek koji, koji ima, kažu, pola Stockholma njegovog. Međutim, kako je primio islam? Jedna naša muslimanka bošnjakinja koja je radila kod njega kao menadžer, preko nje je primio islam. Ona imala svoju posebnu kancelariju gdje se nije družak muškarcu, neće joj ko ulazio. Vidite, poga, ona kod njega radila, on nju uopšte nije znao, nisu kako išao islamu. Ona bi uradila svoj posao ovdje svojoj kući. Međutim, imali su jedan sastanak, veliki skup biznismena, bogatih ljudi, jel tako, u Egiptu, u Kairu. Bilo je tu prinčeva, muslimana, bogataša i tako dalje kad pa su došli normalno, na svoj svečanosti, na tom skupu, takav skup mora se zaliti malo, jel, viskijem. Pa je musliman, taj koji je bio domaćin, služio viski i kad je došao do njih, ona kaže, hvala lijepo, ja sam musliman, kad ja ne pijem viski, a ne pijem alkohol. Pošto su svi govorili engleskim jezikom i dobro se razumjeli, Pa ja sam kaj musliman. Šta fali meni što pijem alkohol? E, ti da si pravi musliman, ne bi pio alkohol. To ti fali. To je falinka. A ja sam muslimanka, ne momeš ti me nužiti. Nakon toga, tek sada je taj čovjek od 70 godina, ako se vraćali u Švedsku, razgovarao u avionu u toku putovanja s tom muslimankom o islamu. Kada mu je ona ispričala priču o Tevhidu, o ljepoti Islama, o principima Allahove vjere, kad su se spustili u Štokholm, otišli su u Mešić i ovaj čovjek izgovorio šehadet. Pa čovjek je izgovorio šehadet. Ovaj žeba ti bogatstvo, žeba ti tvoj ugled. Znači nije mogla duša naći mira nigdje, nigdje, ni u čemu, ni na kakav način, osim, osim, osim u Islamu. Te vjernik i vjernica mora, makar bile da te sami, moraju biti ponosni ponosni, jer on zna da nosi istinu i zna da ga Allah voli i zna da ga Allah štiti i da će ga sačuvati svih zala. Ako ga, ako ga potrefi kakav mu sibet, ono što mu Allah propisao, Allah će dati da isto ga iziđe kao pobjednik, inša Allah. Neće biti ponižen, neće biti ponižen sigurno, niti osramoćen. A onoga koga Allah voli, kaže poslani sada sallam, kada Allah zavoli jednog svog roba, onda obavijesti Džibrila i kaže mu, ja Džibril, ja volim tog i tog čovjeka, svoga roba, zavoli ga i ti. I Džibril ga zavoli. I onda Džibril pozove stanovnike nebesa. A ko stanovnike nebesa? Meleki. Jedni su stalno na seđdi, jedni su stalno na ruku, jedni su stalno na kijamu, stalno u zikru Allahu Đelešanu. Ali kada ih pozove, Džibril čuće i reći će, o stanovnici nebesa, Allah voli tog i tog roba, tog i tog čovjeka, zavolite ga i vi. I zavoli ga svi stanovnici nebesa. I ta se naroda prenese na stanovnike zemlje. I šta mislite, braće i sestre, za čovjeka kojim se bave stanovnici nebesa? Šta mu mogu stanovnici zemlje? Šta mu mogu stanovnici zemlje nauditi? Dakle, istinski vjernici i vjernice su u okrilju Allahove milosti. Allahove milosti, ako si istinski ostane na Allaha, sigurno će biti, sigurno će uspjeti i bit će pobjednici prije ili kasnije. I taj duševni poraz, braće i sestre, je vrlo opasan. Vrlo musliman to ne smije osjećati. Ne smije doživjeti taj, ta, ta, taj, taj poraz da se osjeća poniženim, da se osjeća manje vrijednim. Kakav kompleks može nositi musliman kao musliman? Bez obzira gdje živio i kako živio. On mora osjećati ponos. Mora osjećati ponos. Jer ova vjera će pobjediti. Ako budeš duševno poražen, onda ćemo otići u dvije krajnosti u koje su oči za nas i muslimani. Ili ćemo, ili ćemo prihvatiti to poniženje, ajde što ima veze, ne može se bolje. Mi smo u takvoj situaciji, to je kader, to je sudbina, to je odreba i gotovo. I pomiri se s poniženjem, makar se hvali, palili, silovali, ubijali, ne možemo, sad će, slabi smo. Ili će otići u drugu krajnost, pa će pojedinci pokušati silom da riješi situaciju. Silom da riješi situaciju. Hajmo praviti haos ovdje, hajmo ubiti onoga ondje, nevinog čovjeka i tako dalje. Što? Da donesemo dobrobit islamu. Kako se donesi dobrobit islamu? To nema veze s islamom. To je dokaz da si ti u čršu kako, da ne znam slučeš, da nemaš izglaza. Da nemaš izglaza. Dakle, u oba dva slučaja smo pogriješili. Jer Mi stalno krivimo druge. Mi znamo da su nama nemuslimani, odnosno ne, nevjernici, prirodni neprijatelji. I oni će se stalno boriti. Stalno boriti protiv nas. A mi stalno njih krivimo. Iako to znamo, oni su krivi, oni su ovako, oni nama čine zlo. Jeste, jeste, čine nam zulum. Ali šta mi radimo da se spasimo od tog zuluma? da na ponosan i dozvoljen način iziđemo iz te, iz te krize, iz te krize. Allah subhanahu wa ta'ala je obećao pobjedu istini i kaže, govoreći nevinistim svetkama, Inna allazine kafaru yunfikuna amualahum li jesuddu an sabirillah. Zaista nevjernici troše svoj netak da bi odračali od Allahovog puta. Zar ga ne troši, ha? Ne miri se nemilice, na tenkove, na naoružanje, ra, raznu propagandu, e, knjige, ide, određene ideje koje žele da proture i tako dalje. Potrošiš je sad mjetak i život, i vrijeme, i novac, da bi odračala do Allahovog puta. Pa kaže uzvišeni, Fese junfi kuneha, potrošit će ga on sigurno. Potrošit će ga sigurno. Thumme te kunu alejhim hasra, zatim će tugovati. Zatim će tugovati. Thumme yuglabun, zatim će biti poraženi. Džaba što sve ulažu. Sve na kraju će sigurno biti, biti poraženi. وَالَّذِينَ كَفْرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ Zaista će nevjernici u džahennem biti bačeni. Dakle, nije do njih donacije, donacije. A dokaz, braćo i sestre, da je do nas, jeste hadis koga bilježi imam i malik u svojom uvetkau i drugi, i drugi muhaddisi, drugi sakupljači hadijski zbirki, u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio sam Allaha za tri stvari pa mi je dvije uslišao a jedno nije molio sam Allaha da moj ummet ne kazni i ne uništi glavi i Allah dželle šanu je uslišao dovu ummet Muhammed a.s. neće uništ, biti uništen sigurno od glavi. Neće mu umjeti od glavi. To je Allahovo obećanje. To je Allah, u to nema nikakve sumnje. I molio sam Allaha da moj umet ne uništi time što će se vanjski neprijatelj okupit protiv njega pa ga uništiti i strijebit. I Allah mi je uslišao tu moju dovu. Znači, kada bi se svi neprijatelji s nama okupili, ne mogu uništiti umet Muhammeda s.a.v. To je Allahu obećanje. I molio sam svoga gospodara da moj umet ne uništi i da ga ne iskuša međusobnim crvenjem i sukobima. I nije ni uslišao sudom. Zašto? To je dokaz, brate i sestre, da je loptica na našem polju. Kod nas je. Do nas je. Zašto Allah je zašto nije uslišao dovu da se mi međusobnim crvenjemo? Zato što je Allahova istina jasna. Jasna ko dan. Imamo objavu imamo autentičnu Allahovu knjigu i Allahovu knjigu možemo svakodnevno uzeti u ruku pred svima i kazati ovo je Allahova objava. Neka neko drugi dođe sa time, sa bilo kakvom knjigom i kaže ovo je Allahova objava. Od korica do korica. Ne može. Osim da uzme Kur'an. Osim da uzme Kur'an. Imate dakle Kur'an. Muslimani. Imate Kur'an Allahovu objavu. Drugi to nemaju. Drugi to nemaju i onda je logično što se međusobno svađaju i tuku. Vi imate Kur'an i sunet poslanika sa sallam. Kaže sa sallam, teraktukum ala lbejba, lejluha keneha la jezigu anha illa hal. Ostavio sam vas na bijeloj stazi, čije su noći jednako bijele kao i dani, neće je napustiti tu stazu, osim onaj koji je stradalnik, koji je sam sebu propastio. Dakle, do nas je, Zašto svadje? Zašto pretise među muslimanima? Zašto ne sporazumi? Ako nema Kur'an i sunnet. Kaže uzvišeni, وَإِنْ تَنَعْزَاكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ Ako se u nečemu ne slažete, da se vratite Allahu i poslaniku. Ako ste vjernici. Ako ste vjernici. Dakle, mi imamo izvor našeg ponosa. Samo se trebamo istinski njemu vratiti. Istinski se njemu vratiti i vidjet ćete da će nestati i nejedinstva, i nesloge, da ćemo biti ponosni, da ćemo biti jedinstveni, da ćemo biti jaki i da tada nevjernici neće smjeti. Da tada nevjernici neće smjeti pokušat da napadnu, da napadnu. Jer oni neće napast samo onda ako se, ako, ako ne budu smjeli. Ako ne budu smjeli. Jer se oni stidit ne znaju. Niko i nije stidu učio i moralu. Ako mogu, sigurno hoće. Ako, ili ako smiju. Ako ne smiju, samo to može biti razlog. Samo to može biti razlog. A neće smiju, a mi nećemo nikada nikoga i ne smijemo napadati nepravedno. Nepravedno, ni ponižavati, ni vrijedati. Ostat na stazi Kur'ana i sunneta, dostojanstveno, ponosno, hrabro i ponizno i tako dalje. Dakle, sve osobine lijepog islamskog ahlaka treba imati pri sebi i onda će biti hajri sa Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na putu Islama, da nas okupi oko Kur'ana i Sunneta, da nas učini od onih koji će biti sebe upute drugih ljudi i koji će činiti velika djela u korist ovoga umeta i u korist čitavog čovječanstva. Molim Allah da nam oprosti grijehe i da nas spoji u džennetu, sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, njegovim ashabima i onima koji su nas pretekli u dobro. Zatim Allah. Salam alaikum. وكذلك من بعد مماتي أن ينزلني خير مكان فاسأل للفردوس الأعلى من جنة رب المنان من أولى عندي من ولدي ولدي ريحانة وجداني ولدي أحزاني